anasema wa huwa almulhamu na yeye Umar ni mulham anapewa ilham muhaddath wa huwa min alkhulafa'i ar-rashidin na yeye huyu ni miongoni mwa makhalifa waongofu alikuwa akisemaje Umar alikuwa akisema la tughalu suduqan nisa'i msichupe msi, msiende mbali ha? katika kutaja mahari ya wanawake kamtajia anayetaka kuoa mahari makubwa msifanye hivyo la tughalu na huyu ni khalifa Rashid radhiallahu anhu akajenga hoja kwa nini watu wasifanye hivyo fa innaha lau jambo hilo la almughalatu fil muhuri kutaja mahari ya juu kabisa hilo tendo la almughala fil muhur law kanat makramatan kule makrumatan pia makruma na makrama sawa fa innaha law kanat makrumatan fi dunya ingelikuwa jambo la kutaja mahari makubwa ni heshima na ni fahari duniani au takwan inda Allahi, au ndio ucha Mungu huo mbele ya Allah. Kana aulakum wa ahaqakum biha Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, basi angekuwa aliye bora zaidi kuliko ni nyinyi, mwenye haki zaidi ya kuwaendea hayo ni Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, yeye ndiye angekuwa kwanza kulifanya lakini anasema ma asdaqa mra'atan min nisaihi hakuna mwanamke yeyote katika wake zake aliyempa mahari au hakumpa mahari mwanamke yeyote miongoni mwa wake zake wale alio wala usdiqat imra'atun min banatihi wala hakupewa mahari mwanamke yeyote katika mabinti zake wale wanne akthara min ithnatay ashrata uqiyatan kwenye riwaya wanasha zaidi ya uqiya kumi na mbili wanasha na nasha nusu yake kwa maana 500 dirhamin mahari yao mabinti zake yani mahari za mabinti wa mtume sallallahu alaihi wasallam ukizileta ukizitoa kwenye uqia ukizileta kwenye dirham ni dirham 500 dirham 500 kwa, kwa sasa lazima tujue ni sawa na dola 136 na pointi 125 au sawasawa na laki tatu hamsini na tatu elfu mia tano sabini na moja na vinukta vingine huku mbele laki tatu hamsini na tatu fanya laki nne laki nne Allah mhifadhi mzee mmoja na muongozi na muhidi amuuliza binti yake mahari yako ni nini akamwambia, baba, kwa heshima yangu kwako mahari yangu nitajie wewe. Babake anamwambia, wewe unaelewa utaratibu wangu mwanangu, lakini sije tukalaumiana. Mimi utaratibu wangu namwambia yule anataka kuoa, tafuta bahasha, chukua pesa zitumbukizo kwenye bahasha, utakachokitumbukiza ndo mahari ya binti yako Kwa kuna mtu aliambiwa hivyo akatumbukiza laki nne kwa kuzingatia kwamba mahari za watoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dirham tano kizileta kwa pesa ya Kitanzania takriban laki tatu na hamsini na tatu na ziada kidogo tufanye laki nne sababu binti yake huyu hawi ghali akamzidi Fatima binti Rasul binti yake huyu hawi ghali akamshinda Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam binti yake huyu hawi ghali akamshinda Ummu Kulthum binti Rasul sallallahu alaihi wasallam binti yake hana ughali wa Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam akatumikiza lakini kuendana na mahari ya binti ya huyu mzee iendane na mahari ya Fatima na Ruqayya na Umm Kulthum na Zainab radhiyallahu anhum ajma'in. Umar anasema msichupe mipaka mkataja mahari makubwa kwa maana Umar anachokisema ndicho alichokifanya anasema hakuwahi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kumuoa mke wake yeyote kwa mahari zaidi ya haya kwa maana yeye Umar alipomwozesha Hafsa mahali Hafsa hayakuvuka hiki kiwango kadhalika kwa maana anakisema Umar anachokifanya anachokitakia lakini pia huyo mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam mtukufu wetu wa daraja mabinti zake mahali zao hazikuvuka hiki kiwango kwa anajenga hoja Umar kwamba nyinyi huyu si ndiye ruwaza njema kwenu eh, sasa eh, mbona hamumwiki kwenye hili ingekuwa almughalatu fil muhuri makruma fi dunya au taqwan inda Allah basi wa kwanza katika hayo eh, ya kufanya mughalatu fil muhuri angelikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndoa ni kusaidiana na kusaidia wewe kumlea binti yako kwamba mzee fulani sasa hivi huyu binti wako nipe mimi sasa nikusaidie majukumu wewe fanya mambo yako mengine jishughulishe na palizi na kadha kulima na vitu kama hivyo naam tutaona hapa mbele hivi punde wazazi wanaohisi zile hisia za mabinti zao kwamba binti yangu mpaka akasema hili huyu ataka afanyiwe jambo fulani huyu mimi kama baba namsaidiaje huyu binti yangu tutaona Qur'ani itakavyosema kwenye hilo anasema Umar radiyallahu anhu wa inna ar-rajula la yuthaqqilu sadaqata imra'atihi ibo sema sadaqa au sadaqa wa inna ar-rajula la yuthaqqilu sadaqata mraatihi na hakika yuko mtu anatia uzito wa mahari ya binti yake kwa maana anataja makubwa anatia uzito katumia lugha uzito liyuthaqilu anatia uzito kwenye mahari anataka akwamishe jambo hata takuna laha adawatun fi nafsihi ويقول قد كلفت إليك علق القربة علق القربة علق القربة mpaka takuna laha adawatun fi nafsihi mpaka yule mume anajenga chuki kwenye nafsi yake amchukia mkewe pale anapotozwa mahari haya kwa uzito wake kwa maana kumbe jambo hili lipo hii inaweza kwa sababu ya mtu kumchukia mke wake kwa maana vipi ndio maana tunazungumza haya wewe usimwambia kwamba msafu wewe usimwambia kitu kidogo tu mbona umetajiwa haya sasa anaanza kujenga chuki baina yake na huyo kwa kosa ambalo si lake so baadhi ya wazazi wakishaambiwa na binti zao ah muulizeni mahari yake nini anaulizwa ima anaulizwa na mama zake ili mama zake wapeleke majibu kwa baba yake kama tunazungumza naye binti yetu anasema mahari yake yeye ni kitanda cha tano kwa sita na godoro lake basi tukutangaza sema eh ana akili kweli anajua maisha sasa hivi yalivyo mwambie ataje mahali akiwa hawasikilizi wazazi wake wazazi wake wanataja yale yake ile yataja wanaongeza vitu vingine kwa mkija nyinyi hampewi fursa ya kuhakiki kwa ile binti hakutuna utamaduni huo ukuja unatajwa mahali na watu walikaa pale kuna mjomba wake binti yupo kashirikishwa babake mkubwa, babake mdogo, na mzungumzaji si baba yake binti aliyemzaa. Yaani ni jambo kana kwamba si lake, sababu kuna tabia zile za kuhofia muhali au tabia za tamaduni za watu wa ukanda wa pwani kwamba binti yangu mimi posa yake sipokei mimi ukiwa na, na mdogo wangu wa kiume au na kakaangu wewe utakaposa kamposa nenda kule kwa hata kutaja ataja yule. Sisi tumekaa kikao cha familia, tumezungumza na binti yetu, mahari yake anataka uh, kitanda sita kwa sita, binti kataja tano kwa sita, huyo atataja sita kwa sita na godoro lake. Godoro tutoangalizwa hapo hatutaki yale magodoro feki kama mtu akikaa akibonyea libaki pale pale halirudi juu, hatutaki yale tutataka nchi 11 usije na godoro la nchi nane ametaja kabati la vyombo kabati la nguo milango mitatu kadhalika ametaja na dressing table yake eh si wataka akupambie uso wake eh? kwa lazima una dressing table ustadhi lakini pia anataka milioni moja na laki mahari binti yetu ni hayo. Kwa hiyo naweza mkenda mkakaa kwenye vikao vyenu mkajishauri, alafu mkarudi tena tuka kuondosha kupunguza. Hapa hakuna kuondosha wala hakuna kupunguza. Ikiwa hakuna jinsi, tutakuondolea dressing table. Watu wana bageni. Sisi tumeona hapa laki tatu na elfu hamsini na ngapi? hamsini na tatu mahari za binti wa Mtume Muhammad sallallahu ambao hii hapa unanunua godoro leo hii godoro la wazi laki takriban tatu utapata vile godoro vya dhaifu dhaifu maana yake ni kigodoro tu cha kulaza chini watu mnaendelea na maisha yao yule mzee aliyesema kwamba utakachojaliwa kitia kwenye bahasha alikuwa anasema hivi huko mtakapokwenda na mke wako sasa kama hamna kitanda mtalala chini kama hutonunua kabati kwa ajili ya vyombo vyenu basi mtaweka kwenye maboksi kidogo dogo alafu nitapiga hatua lakini hana masala ya kuweka almughalatu fil muhur maana wewe mwenyewe sa utajiongeza kwamba ah, mke wangu mbali kwa mahari imekuwa ni yale lakini zawadi yangu kwako tuko hai tuko pamoja tumetengana hiki na kupa wewe chako. Hili kabati la milango mitatu kwa wewe. Nguo zangu zitahifadhiwa hapa, naam. Hiki kitanda na godoro lake ni chako, na hii dressing table ni yako, hivi ni vyako. Utu wako, uungwana wako. Na ukitajua hivyo pia hakuna ubaya. Tutaona kuna aya inazungumza hivyo kwamba na wale ambao wamewaoa kwa mahari makubwa wa ataitum ihdahunna qintara qintara wanasema ni malam kathira mali nyingi kwa hakuna ubaya isipokuwa tunazungumzia ubora ubora ni nini mahari nafuu kwa maana mtu sijakachukua hii akaenda akapeleka kwa alipeleka posa mmemsikia Umar jamani kabla hatujamaliza kikao nilikuwa na hadithi ya Umar hapa nataka nisome hadithi ya Umar matni yake وانا خيارك مسكليز حديث عمر وانا خيارك مسكليز حديث عثمان أرسمها حتى تكون لها عداوة في نفسه ها أي يعادي امرأته في نفسه بكى أباتنا ودوي كتك نفسياك وكوب ومهاري ليوببشوا أكم تكي ويقول ناكسيمكم ومبيمكواك قد كلفت إليك إليك alaqa alqirba, nimekalifishwa kwako wewe vikubwa mpaka vidogo, vikubwa mpaka vidogo. Qirba ni kiriba kwa Kiswahili, kiriba au viriba vile vya maji, qirba kwa Kiarabu, qirba. Alaqa alqirba ni ile kamba ya kufungia viriba yaani nimeambiwa makubwa mpaka mpaka mpaka kamba ya kufungia kiriba manake kwenu basi hawajansaidia chochote watu wa kwenu kwenye jambo langu hili la ndoa ndio maana haya maneno يقول لزوجته كلفت لكم بكل امر صغير au kabir nimekalifishwa kwenu kwa jambo kubwa kwa jambo dogo jambo lenye maana lisilokuwa na maana mpaka kamba ya kufungia viriba na mahari ambayo tumesema sunna kwa kilicho bora ni kuwa nafuu asli ya mahari ni mali asili ya mahari ni mali ndio asli yake ushahidi wa aya ya Allah katika sura an-nisa aya 24 kwamba al-aslu fi as-sadaq annahu malun asili ya mahari ni mali na hili hakuna khilafu juu ya kusuhi kwake haya maneno kwamba hii ndio asli liqaulihi ta'ala wa ushahidi wa maneno yake Allah tabarak wa ta'ala katika suratu Nisa 24 an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihina aya hii Allah anataja wanawake walioharamishwa kuwaoa akasema walmuhsanatu minan nisai na ambao haramu nyinyi kuwaoa ni wale wanawake ambao tayari washaolewa haramu kuwaoa hao muda kuwa wapo kwenye dhima za waume zao mpaka waachike na ziishe eda zao illa ma malakat aimanukum isipokuwa wale mliowamiliki kwa mikono yenu ya kuumeni mikono ya kulia mmewamiliki kwa sababu ya kuwateka umemteka teka kafiri wa kike alikuwa na mume wake uko ukafirini tendo la kwamba umemteka eh, au katekwa na waislamu basi huyu anauzwa anauzwa anauzwa mtu hata kama alikuwa na mume wake anachukuliwa na muislamu anakuwa eh, yani suria wake mamluki anakuwa ni mamluki wake huyu ametolewa kwenye ile wal minan nisa kwa kuwa tumempata huyu kwenye vita kwa hiyo alikuwa na mume wake huyu muhsanatu minan nisa ni wale waliolewa waislamu wanawake wana waume zao hao sio hao huwezi kuoa mke wa mtu ndio maana huwezi uruhusiwi kumwoa mwanamke kwenye eda haramu hakuna ndoa na wako watu wanafanya haya eda haijaisha kaolewa haramu kufanya hivyo illa ma malakat imanu isipokuwa wale wanawake wale ambao walikuwa kwa waume zao lakini makafiri mkapigana mkachukua mateka wale ni halali kunywa kitabu Allah alaikum, kitabu cha Allah kiko juu yenu, lazimianeni nacho. Wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, na mmehalalishiwa wale ambao hawakutajwa katika hizi aya, hawa ni halali kuwaoa. Haramu ni hawa waliodhibitiwa kwenye maelekezo haya. Antabtahu biamwalikum, hapo mahali shahid. Antabtahu biamwalikum mkatafuta mkawatafuta kwa mali zenu kwa maana mahari hayo mkawatafuta kwa mali zenu kumbe kwenye kuoa kuna mali mmezitoa antabtagu bi amwalikum mkawatafuta wale ambao yameanguka macho yenu kwao wameingia kwenye chaguzi zenu kwamba mimi nimemchagua yule bi amwalikum mkatoa mali zenu ambazo kwa hizo mali Allah akakuhalalishieni nyinyi kuwa ni wanaume halali kwa wanawake hao muhsinina ambao mnajikinga kutokamana na machafu ya zinaa ghaira musafihin tumeelewana hapo kwamba hii asli kwenye mahari ni nini mali ndiyo asli lakini anaweza akaolewa mwanamke bila ya mali kwa mahari yasiyokuwa mali ndicho hicho ambacho kwamba tunazungumzia hapo mukhtasari anaweza akaolewa mwanamke kwa kuwa mali mfano kwa manufaa ambayo hurejea kwake kataalimi Qur'an akaolewa kwa mahari ya yeye kufunzwa kusoma Qur'ani au khiyata au akaolewa kwa mahari ya yeye kufunzwa ushoni fundi cherehani bwana mimi mahari yangu nisomeshe juu ya cherehani mpaka nijue kujua kushona kisha jua basi ndo mahari yangu anaweza akaolewa mwanamke kwa mahari ya kuchungiwa mbuzi wake au ng'ombe wake au yasiyokuwa hayo hili limesemwa na jumhuri ya ahlul ilm jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni na dalili juu ya hayo tuyasemayo ni nyingi miongoni mwa hizo ni aya ya Allah katika surati al-Qasas aya 27 yule mzee wa Madiana aliyemwambia Nabiiullah Musa inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini nataka nikuozeshe mmoja wa mabinti zangu hawa wawili hawa hapa ala an taajurani ya hijajin lakini kwa mahari ya wewe aa, unitumikie kwa kunichungia wanyama wangu ya hijajin, miaka nane. Kazi yako ni kuchungia, kunichungia mimi wanyama wangu, wapeleka kwenye malisho na kuwarudisha, miaka nane ndo mahari. Fa in atmamta ashran famin indik, ukiamua utakapoongeza miaka miwili mingine iwe kumi, hilo linatoka kwako wewe kwa ihsani zako ma uridu an ashukka alayk ihda binatayya hatain mmoja wa binti zangu hawa wawili akamwashiria wanasema huenda alimwashiria katika mabinti zake wale wawili yule aliyemwambia baba yake ya abati staajirhu waliporudi mapema kutoka ma, malishani kutoka kuwanywesha wanyama wao maji kawaida wanachelewa siku hiyo wakawahi mapema kwa nini mbona mmewahi leo wakatoa habari kuna mtu ametusaidia ameenda akafungua mfuniko wa kisima akachotea maji alikuwa nabiullahi Musa wakamaliza wakarudi zao baba akamwambia kanitieni Allah anasema fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihyaa Musa pale alipokuwa amekaa akarudi binti mmoja katika wale wawili, anatembea kwa haya, na hii ndio sifa ya mwanamke, anatembea kwa haya. Huyu ni mwanamke kamili. Wanawake wetu hawa, wanawake wetu wa nahitaji sijui presentation kitu gani, haya zote zimeondoka. Akikaa mbele wanaume, anaona wale wanaume kama vile mashoga zake, kina Fatuma na kina Sauda tamshi ala istihya akamwambia baba yake inna abi akamwambia inna abi yad'uka babangu anakuita liyajiziaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najauta min alqawmi adh-dhalimin qalat ihdahuma akasema mmoja wao alipokuja Musa ya abati ista'jiruhu ewe baba kwa nini usimfanye huyu kuwa ni ajir kwa nini usimpe ajira huyu usimpe kazi mpe kazi huyu mwajiri inna khaira man istaajarta alqawi alamin khairi alizokuwa nazo huyu ambaye lau ungelimpa ajira katika kheri zake huyu ni alqawi alamin ana nguvu na ni mwaminifu vitu viwili vinazingatiwa kwenye kazi nguvu na uaminifu vitu viwili vinazingatiwa kwenye kazi nguvu na uaminifu ameyataja Allah kwenye Qur'an wanasema huenda yule mzee mzee wa Madiana wengine wanasema alikuwa ni nabii Shuaib lakini halina dalili na uzee wake akahisi baba huyu ambaye ni al-atuf ana huruma al-haris ala rahati ibnatihi anayepupia juu ya mafanikio na raha za binti yake akahisi kwamba hunaka atifa kuna ile hali ya pendo limeungana eh, baina ya moyo wa binti yake kwamba anampenda huyu mtu baba mpe ajira baba kadha baba mm, hapa hapa pana namna na yeye ni shaykhun kabir kama alivyosema kwenye Qur'an wa abuna shaykhun kabir tumzima mzima kikongwe lakini anampenda binti yake anataka aendane na raghba za binti yake ataka nini kwa ni binti yangu ndio maana akasema nataka nikuozeshe moja ya mabinti zangu hawa akawa amemwashiria yule aliyesema ile maneno kwa kuhisi kwake yule mzee kwamba baina ya huyu na huyu ha? Eh, yani huyu moyo wake umeenda kwa huyu mtu umemili kwake na wanawake wa zamani walikuwa wakitumia tauria hawi muwazi lakini anasema neno wewe mzazi walitafakari mara mbili wala junaha alaykum fima arradtum bihi min khitbati nisa au aknantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa hakuna ubaya kwenu nyinyi fima aradtum bihi min khitbati nisai kwa maaridhi mtakayoyafanya katika kutaka kwenu kuwaposa wanawake mwanamke mjane mjane anaposwa haposwi lakini nataka niwahi kwa hiyo ukatumia neno fulani hivi sio la wazi ima kumwambia baba yake au kaka yake au walii wake Fatma ameshamaliza eda bado kwani vipi anaulizia tu mzazi mwenye akili timamu hapa shajua huyo mtaka Fatma amtaka Fatma mmeruhusiwa mzee Musa eh. Zainab akimaliza heda tafadhali nihabarishe kwani vipi ah basi nataka nijue tu amtaka Zainab hakuna ubaya kufanya au aknantum fi anfusikum au mkaiweka hiyo dhamira yenu njema kwenye mioyo yenu kaka zako kupita pita tu pale usije ukapita siku kwa watu kuna watu wengi kuna vibirika vya kahawa vyapitishwa ukaanza kujiumiza nafsi yako alimallahu annakum satadhkuruna Allah anajua kwamba nyinyi mtawataja taja tu hawa hawa wajani hawa majumbani mtawataja taja tu haya yako mengi fulani kachika eh kachika ede eh, chakwisha bado utaanza kuulizia mtakaa mtaka, mtamtaja tu mwanamke mjana itatokea tu hivi eh kwamba huyu anasema ukiniona mimi ni wa nini kuna mwingine anajiuliza atanipata lini maana wako kumbe watu wataka mtu aache tuangie yeye wako wako hawapo jamani hao wako